Ba, da azkenean, bon, da sorpresa bat egan duzun bezala denen dako. Uh, eh, da bat, demokrazia baita, eta amerikanoak guai hori errespetatu beharko dute. Eta horrekin bizitu helduren uh, lau urteak, zaila izango da, hori zehu. dakitana da, eta nik, eh, hor Kalifornia aldean, hor uh, ango euskaldun batzu, den garrituak dira, eta eta behar bada preparatuko dugula, euskal inigrazioa euskal herrian, oai, ez da gana baitu, Ameriketan diren euskaldunak, jardara, itzuliko ez gila berriro Eta eskualdunek, eh, orokorki, gehiengoan nola bozkatu dute? Ba, orokorki hori zinduko <laughs> erran, baina bo gehien bat eh, ziren eh, batzuk dira bai Hillary Clinton demokratak ziren, beste batzuk Amerikainoak dira, eta errepublikanoak, beraz, Trumpen alde ere, bai, eta batzuk... Be, bai, be, Ameriketan maitin ze ahmak, eh, erabiltzen, hori hori zen Trump, eta beste batzuk gehiago soziala mundu hori, hori zen Clinton, eta denetan dikatzi maiten dugu eh, ipar Ameriketan euskaldun munduan. Eh? Hori da ez duguna sobera urertzen eh, ipar Ameriketako euskaldunen espirituan, eh, nola boskatzen aldute norbaiten, norbait eh, Trumpen alde, eh, bera emigrazioaren kontra dena, eta eiek emigrantean bai dira horien, <laughs> hori da pixka bat uh, eh, argarria, baina nun bait da ere bai berba da, ebe, ara, beha, Ipar-Ameriketan dira, han ongi dira egin bizitza egin dute, uh, nik gainera ez dut gehiago gaiten Ipar-Ameriketako Euskaldunak, baizik eta Amerikanoak Euskal Arbaso ikilan, badan desberdintasun bat, eh? Zenta han bizitzen ditenak, oai, be, dela hogoita mar, berrogoi, berrogoita mar urtean bizitzen dira, behituzta aurrak, egin aurrak Amerikanuak dira, gehienak ez dakite ere Euskara, badute Euskara bizen bat eta Euskara bizen bat derbala, baina Euskara antzi dute, eta dute pixkat dantza, pixkat musika eta pilota, baina kitxo. Eta horiek dira amerikanoak, eta pentsatzen dute amerikanoak bezala. Eta hori guk ulertu behar dugu hemen, eh, bai izaten aldira Ipar Ameriketako Euskaldunak, baina pentsatzen dute amerikanoak bezala.